ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародароне ки дар маҷмуаи садои ҳақ ҳузур доред алло субҳанаҳу ватаоло ҳифзатон бикунад бале бародаронам як бародаре суол кардан дар бораи саҷдаи саҳу дар кадом суратҳо саҷдаи саҳу карда мешавад <clears throat> аввалан ки сабабе ки барои мо саҷдаи саҳуро асан саҷдаи саҳу чи аст саҷдаи саҳу ҳамин аст ки инсон дар намоз ягон камбудие мекунад баъд аз намоз ду саҷдаи дигар мекунад ҳаминро саҷдаи саҳв мегӯянд ва сабаби ҳамин саҷда воҷиб гаштанаш ки баъд аз намоз халос шудан баъд аз қаъдаи ахира дурудора хондан мо ду саҷда мекунем ҳамин сабабаш дар чӣ аст сабабаш зиёдатӣ дар намоз аст дар намоз ягон чизе зиёд бикунем ё дар намоз ягон чиза кам бикунем ё дар намоз шак бикунем дар адади ракаатҳояш ки чанд ракаат хондем дар ҳамин суратҳо саҷдаи саҳв воҷиб мешавад масалан ки дар намоз мо зиёдатӣ кардем ягон рукӯра зиёд кардем ягон саҷдара зиёд кардем ва ёки масалан як ракаат хондему шиштем барои атаҳёт хонӣ аслан баъди як ракаат атаҳёт набуд аммо шиш дем дар ин суратҳо саҷдаи саҳв барои мо воҷиб мегардад ва ё ки инсоне ки пеш аз намозаш буд шудан масалан чор рокат намоз бояд мехон масалан намози пешинро фарзашро бояд чор рокат мехон аммо ду рокат хонду салом дод баъд дар ёдаш омад ки ин ду рокат хондагӣ ҳаст бояд чорта мехон дар ин сурат ин инсон ҳамчунин саҷдаи саҳв мекунад дрикати дигар мехезад мехонаду дар охир саҷдаи саҳв мекунад ё ҳамчунин як инсон ягон воҷиберо тарк бикунад ягон воҷибе аз воҷиботи намозро тарк бикунад ҳамчунин барои ин инсон саҷдаи саҳв воҷиб мешавад ва ҳамчунин аз ҷумлаи саҷдаи саҳв воҷиб гардонидан ин ҳаст ки инсон дар адади рикаатҳои намоз адади рикаатҳошо фуромӯш бикунад яъне ки надонист ки дута хондагиаст ё сета ё сета хондагиаст ё чорта ақал ақалашро мегирад яъне камтарашро мегирад масалан се рикаат хондааст ё чорта дар ин сурат се рикаатта мегирад ва як рикаати дигар мехонад чорташ мекунад дар охир саждаи саҳв мекунад ва ин ҳолатҳое ҳаст ки саждаи саҳвро воҷиб мегардонад ва саждаи саҳв чӣ тавр карда мешавад дар бораи саждаи саҳв э, ду ҳолат ҳаст ҳолате ҳаст ки пеш аз салом додан э, саждаи саҳв карда мешавад ва ҳолате ҳаст ки баъд аз салом додан сажда амду саждае ки мекунем дар охири намоз аввалан ҳолати якумаш ҳамин аст ки пеш аз оне ки сажда бикунем салом метиҳем чӣ тавре ки дар мазҳаби ҳанафӣ ҳаст ва ҳолати дуюмиш ин аст ки аввал сажда мекунем баъд салом метием яъне ки салом надода сажда мекунем мехезем баъд салом метием ду ҳолат дорад ва баъзе олимо тақсимбандиш кардагиаст ки агар ки зиёдатӣ шавад дар намоз чӣ тавр мекунем ва агар кам шавад дар намоз ҳолати якум ё дуюмро ихтиёр мекунем хулоса дар ин боб қавлҳо ҳасту ва суханҳо ҳаст валакин ҳар кадомеше ки инсон анҷом бидиҳад ҷоиз аст чи пеш аз салом додан сажда бикунад ё баъд аз салом додан сажда бикунад ҳардуш ҷоизу дуруст аст боракаллоу фикум ва ҷазакумуллоҳу хайра